А ние вечерва треба да ја заокружиме 13-та глава од Евангелие по Јован и искрено ми е жал што ќе напуштиме оваа глава затоа што има што многу уште што многу да се каже овде, меѓутоа верувам дека ги извлековме сите оние најбитни работи и чисто во прилог на тоа за окружување само да се подсетиме, значи На самиот крај од главата, значи оние стихови кои што вечерва ќе ги поминеме, Исус, откако Јуда ќе ја напушти горната соба, започнува со својот говор пред своите ученици, со кој што ќе сака да ги подготви за настаните што доаѓаат за таа разделба со, со него, Значи, едноставно, Јуда ја завршил својата работа, немало што тој да слушал тој говор, за жал. Излегол, Исус ќе го започне тој говор кој што ќе потребаа ги. Значи, цело време се доека, се доека него уапсат буквално и ворет со прекин на Гециманија, кој што не е опфатена во, во Јован. Но, ево да се подсетиме малку на некои поважни моменти од ова поглавје. Значи, Исус во таа голема љубов, затоа што ги љубеше до крај, како што прочитавме во, тамо во првиот стих од 13-тото поглавје, знаејќи дека му дојде време да го напушти овој свет и да отиде кај Отецот, сакаше да ги научи а, своите ученици на вистинските големини, вистинските христијански вредности зашто времето е кратко, а тие се се уште неподготвени. Не се големините кој е најголем, кој ќе заземе прво место и позиција до Христа, туку сакал на некој начин, како што вели Елен Вајд, да ја разбуди љубовта кај нив. А љубов нема онаму кај што има надправа, кој ќе биде прв сакал да сватат дека вистинските големини се службата од љубов и онаа вистинска понизност. И тоа ќе го направи на дело пред нив, опашувајќи се, земајќи ја крпата, земајќи го легенот со вода и мијајќи им ги нозите. Нагласувајќи тоа дека без тоа нема и не можат да го видат Божито царство. Многу битна лекција, многу битни лекции се овде во прашање и Прашањето се поставува дали ние ја научивме оваа лекција. Дека понизноста, дека службата од љубов, тоа се вистинските големини, кај христијанин. Потоа, оно што минатиот пат многу накратко го нафрлив, но чувствувам потреба малку повеќе да го истакнаме поуката што произлегува од неговиот третман и неговиот однос кон Јуда, знаеки дека Јуда ќе го предаде. Кога вие би знаеле дека некој од вашите пријатели ќе ве предаде на смрт, зашто би го сметале? Како би се однесувале кон него? Сигурно некој би го сметале за непријател. Тој не ви е пријател таквиот. Но каков е односот Христов кон Јуда? Цело време забележуваме дека неверојатно е нежен и милостив кон него. Прв е тој од кого што почнал да му ги мие нозете. Тоа било исто лекција за Јуда, лекција за нас. За да го осми неговото срце, ако е можно, во последните мигови. Еве да прочитаме само два цитата од Коптежот на вековите, поврзани баш со тоа како Исус го третирал Јуда, како се однесувал кон него. Првиот се наводја на 500, страна 500 од Коптежот на вековите. Пред Пасха, Јуда и повтор пат се сретна со свештениците и книжниците и склучил спогодба да им го предаде Исуса во раце. Сепак, посето тоа, тој повторно се меша меѓу учениците, како да не направил никакво зло и заедно со нив учествувал во подготовката за празникот. Учениците не знаеле ништо за целта на Јуда. Само Исус можел да ја прочита таа тајна. Сепак, значи, иеко знаел се, сепак, тој не сакал да го изобличи, И него ни направил тоа. Иеко дури во еден момент ќе каже, ти кажа, кога Ису, а, Јуда ќе го постави на прашање да не сум јас. Тоа така, дискретно го направил Исус. Да никој друг не го забележал воопшто. Сите биле во една збрка. Вели овде цитатот, значи сепак тој не сакал да го изобличи својот предавник. Исус копнел по неговата душа, ја чувствувал по него истата онаа болка што го обземала кога наблюдувајќи го Јерусалим, заплакал на градот осуден на пропаст. Срцето тажно вапело, како да те дадам? Каква поука за нас? Дори да имаме најголем грешник меѓу нас, ние треба да сториме се што е, е во наше моќ, со Божија помош, по Божија сила, да го придобиеме за Христа. Тоа е таа љубов која што љуби до крај. Тоа е таа агапе љубов. Која што буквално во секој текст, секој стих од 13 глава на Јован се може да се забележи. Еве и во овој однос Исусов кон Јуда. Силата вели на таа љубов ја почувствувала и Јуда. Кога Христос со своите раци ги мил валканите нози ги бришал со крпа, Јудиното срце затрперило и почувствувал потреба веднаш да го признае својот греф. Тоа било толку силно. Божијата љубов е привлечна, но не сакал да се понеси. Тоа срце било премногу тврдо за да може да се покае и старите поводи кои за момент биле потиснати повторно завладеале со него. И дури Јуда вели во текстот од тој чин, место да се скрши неговото срце, се соблазнел затоа што не очекувал царот да се понизи и да им ги мие нозите. Нормално очекувајќи, размислувајќи за едно поинакво царство. Во кое што размислување не било единствениот. Сите ученици, сушност тоа го очекувале. И другиот цитат, на 509-та страна, вели, меѓутоа Спасителот има уште една намера. Тој не го лишил од својата служба човекот за кого знаел дека е предавник – Учениците не ги разбрале зборовите изговорени при мењето на нозете, не сте сите чисти, ниту пак кога на трпезата рекол оној кој јаде леп со мене, ја подига својата пета на мене. Учениците ништо не разбрале тоа. Подосна кога го сватиле значењето на овие зборови, можеле да размислуваат за божественото трпение и милост кон оној кој бил во најтешката заблуда. Дори отпосле учениците размислувале и сватиле што всушност Исус правил – и посебно како се однесува према Јуда. Та негова милост и трпение. И еко го познавал Јуда од почеток, Исус сепак му ги измил нозете. Предавникот имал предност заедно со Христа да земе учество во светата вечера. Милостивиот Спасител трпеливо и на сите можни начини го повикувал грешникот да го прими, да се покаја и да се очисти од нечистотијата на гревот. И вели Елен Вај, тој е пример за нас. Кога за некого предпоставуваме дека е во заблуда или греф, не треба да се одвојуваме од него. Или да го покажуваме со прст дури, да се двоиме од него. Не треба заради лекомислено одвојување да го препуштиме како плен на искушението и да го турнеме на сатанското бојно поле. Тоа не е Христов метод. Тој им ги измил нозите на своите ученици заради тоа што тие биле во заблуда, и имале недостатоци, и со тоа сите освен еден биле наведени на покаяние. Сепак, за жал, Јуда е тој кој што не се покаял. До последен момент Исус дал се од себе, се што можел, за да го привлече. Дури, спомнахме минатиот, минатиот пат, кога го натопил тоа парче леп и му го подал што било знак, нели, дека тој е предавник? меѓу тоа никој не е забележал, сите биле обземени со мислите да не сум јас, да не сум јас, дури и тоа, со тоа Исус му покажал чест на Јуда. Дури и тоа бил момент, последниот момент за да го привлече, но откако Јуда го зел залакот, читаме дека сатаната влезе во неговото срце и тој веднаш потоа излезе да ја доврши својата задача. За жал. И како што кажав, знајќи од предвреме, тоа би требало да биде непријател, за Исуса. Но се сегавате, кога Јуда ќе дојде со бакнешки го предаде, што му, што му вели Исус? Пријателе, зашто дојде? Го насловува како пријател, ословува како пријател. Или со целив ли ме предадаваш? Во едно друго Евангелие стои. Да отвориме во Матеј пета глава за момент и да ги читаме оние зборови Исусови од неговата голема и силна проповед на гората на блаженствата, пета глава Матеја 40 до 48. Сте чуле дека било речено, любете го својот ближен и мрази, люби го својот ближен и мрази го својот непријател. Сте чуле такво нешто? А јас пак ви велам, любете ги своите непријатели и молете се за оние кои што ве гонат или оние кои што намераваат, имаат намера да ве предадат за да бидете синови на вашиот татко, кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева над злите над добрите и дава дошт над праведните и над неправедните. Зашто ако ги любите оние кои ве любат вас, каква награда имате? Зари црници не го прават тоа истото. Значи немате, нема никаква разлика од вас до црниците, ако ги любите само оние кои што ви любат вас. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите посебно? Односно особено. Зар не го прават истото и црниците? И така бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен татко. Таа љубов агапе, како сонцето што грее над правените и неправените, се излева над секоја, па и над непријателите. И тоа е совршенството. Затоа завршува со, бидете совршени. Ке читаме подосна други стихови. Но сега се вратиме во Јован 13 глава, 31 стих, кај што застанавме. А кога излезе Исус рече, значи кога излезе Јуда, Исус го почнува говорот. Исус рече, сега се прослави човечкиот син и Бог се прослави во него. Зошто овие зборови? Сега се прослави. Да, знаеме дека и подосна ќе се прослави, вели следниот стих, ќе се прослави на крстот. Како се прослави Господ на крстот? Исус се прослави, но и Отецот, вели текстот. Па на крстот бил покажан Божиот карактер. Кој е Бог? Дека Бог е љубов, дека Бог е милост, но и дека Бог е праведен. Но и овде се покажал Божиот карактер. Веќе ви кажав, целата негова постапка кон учениците и кон јуда посебно Исус го покажувал Божиот карактер. Исус ја покажувал таа совршена љубов. Токму затоа Исус се прослави. Токму затоа и Бог се прослави во него, вели стикот. И потоа во три историјот, ако Бог се прослави во него, и Бог ќе го прослави во себе, и веднаш ќе го прослави. За многу кратко, веднаш изутрината, ќе биде Бог прославен на крстот. 33 стик. Дечи уште малку сум со вас, ке ме барате, и како што им реков на јудејците, каде одам јас, вие не можете да, да, да дојдете, и вам ви го велам тоа сега. Ви давам нова заповед. Да се любите еден со друг, како што јас ви любев вас, така и вие да се любите еден со друг. По тоа сите ке познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Интересно е ова. Први им вели, не можете да дојдете вие сега, каде што сум јас. И на Петар ќе му го рече след, истото, подобно. Зошто? Зато што не сте спремни. Ги немате сватено вистинските големини. Зошто ова е нова заповед? Па нели во Матеј стои запишано, кога богатиот младиш ли беше, кој бе, да, во Матеј 22 глава, малку на кратко да отвориме, да се подсетиме баш да видиме. Односно законикот, 22 глава, од 36 стих. Да, еден од нив законик го праша искушувајќи го учителе, 36 стих. Која е големата заповед во законот? А тој му рече, люби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета своја, твоја мисла. И 38 тоа е најголемата прва заповед, а втората е како и оваа, люби го својот ближен како себе си. Ова не е нова заповед, ова е уште од Стариот Завет, во Левит е запишено. Ви тоа е нова. Што забележувате? Дали има една разлика овде? Посебно од втората заповед. Вели во Матеј 22 глава 39 стих, а втората е како и ова е, люби го твојот ближен како себе си. Така гласи заповед. А Исус што вели во Јован 13 глава? Ајде да се подсетиме. Ви давам нова заповед, 34 Да се любите еден со друг, како што јас ве возлюбив вас. Тоа е новата заповед. Сепак е поинако. Да го любиш ближниот како самиот себе си, а овој случај Исус вели да го любиш ближниот и не само ближниот и непријателот, читавме предходно, како што јас ве возлюбив вас. А како Исус не возлюби? До крај. И тоа него поштеди својот живот, беше спремен да го даде и својот живот како врв на таа љубов. Ова е еден тест за секој христијанин. Што значи да бидеш вистински христијанин? Прво треба да бидеш секој спремен да го прославиш Господа, не самиот себе. А ќе го прославиш Господа на начин на, со тоа што ќе покажеш каков е Бог, ќе го покажеш неговиот карактер преку делата, преку животот свој преку сето она што го правиш, преку проповедањето, сведочењето. Второ, треба да имаш љубов, треба да имаме љубов еден кон друг и тоа да се сакаме како што Исус не возлюби нас. Па не ли имаме текстови во прво Јованово да се подсетиме на тие текстови? Мора малку побрзо. Прво Јованово да отвориме. Послание. во третата глава. Најпред десетиот стих. Исус во Јован вели дека по тоа ќе ве познае светот, дека сте мои ученици, дека имате, ако имате љубов помеѓу себе, овде вели еден друг знак на распознавање. Трет, трета глава, десети стих, прво Јованово. По ова се познаваат Божите деца и гјаволските деца. Пошто Секој кој не врши правда и не го люби својот брат, не е од Бога. Значи, тој не е Божи дете.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 Исус во таа смисла вели ви давам нова заповед, да се любите еден со друг, како што јас ве возлюби вас. Ова е нај, најголемиот тест за тоа дали сме вистински христијани. И дури по тоа, светот ќе познае, значи тоа е најголемото сведоштво, тоа е најголемиот показател дали ние сме Христови следбеници, ако имаме љубов помеѓу себе. И потоа стапува на сцена Петар, како и секојаш брз, И овде да се, да се докаже и покаже колку тој го сака Христа. Како да некој начин ја сватил оваа нова заповед од Исуса. И што ќе каже Петар? 36 стих. Симон Петар му рече, Господи, го во првин, каде одиш? Исус му одговори, каде одам јас? Ти сега не можеш да трнеш по мене. Слично како предходно, вие не можете да дојдете таму кај што сум. Не сте спремни. Петар по најмалку. Не можеш ти да дојдеш таму кај што сум јас, кај што одам јас, но подоста ќе ме следиш. И тоа како Петар се преобразил подосна и бил спремен и животот да го дал, И го дал на крајот животот. И тоа распад наопаку. И Петар му вели овде, Господи, зашто не можам да дојдам по Тебе сега? Својот живот ти го давам за Тебе.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 Кога ќе дојдат настаните, кога ќе дојде кризата, кога на Петр му настапила кризата, тој три пати се одрекол од својот Господ. Не, воопшто јас не сум со него. Не сум јас со таа тајфа. Дали ние може би так, како такви ќе се покажеме? Дали ние може би го слушаме петалот во нашиот живот? Како се чувствувал Петра кога го слушнал петелот и кога се сетил на Исусовите збори? Дори тогаш сватил што Исус сакал да му каже. Сватил колку е слаб. Дали ние ги слушаме петлите во нашиот живот? Значи, наистина, еден убав почеток на овој Христов говор, веднаш, веднаш ги извадил на површина Исус најголемите вредности и тоа што значи да бидеш вистински христијани. Јуда заминал, ќе видиме Јуда ќе го заврши на свое дело и Исус го започна овој говор од кој што навистина во иднина и понатаму во подоснежните проучувања ќе научиме многу. Цела 14 глава, 15, 16, 17 со неговата молитва. Сето тоа е Христови одговор подготовка на своите ученици, затоа што знае дека следи криза, знае дека ќе се разделат. Ние сме пред криза, драги браки и сестри. Ние сме пред страшна криза, колку ние стоиме цврсто. Дали ние сме до крајот лојални и верни, дали ние имаме онаа љубов кој што Исус ја имал кон нас. Дали ние секојаш копнееме и бараме начин како да го прославиме Господа или пак си дереме некој свој живот и сакаме самите ние да се прославиме. Ова е наистина голем тест и ова се зборови раз кој што треба да размислуваме и овде ќе завршиме, затоа што времето веќе истече. Нека Господ не благослови и помогне да наистина истравиме до крај. И пред овој свет го одбраниме Христовиот карактер, го одбраниме Христа пред целата Вселена, но и покажаме дека сме Негови вистински следбеници. Тоа е најголемото сведоќство и тоа ќе биде оно што навеки, ги привлече луѓето. Нека му е слава на Господа. Амин.